для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Даша чамусьці не любіла гэтага чалавека, і яе непрыязнасць да капыла паступова перадавалася Пятру, хоць ён і працівіўся такому пачуццю разам працаваць, разам жыць, і нельга пра тое, што табе не спадабаліся вочы ці барада не любіць чалавека. Таня апрытомніла ад уколу. Расплюшчыла вочы, уцяміла, дзе пынулася, спалохана воюкнула, памкнулася падняцца. Саша ўтрымала яе. Сеўшы на канапу побач і ўзяўшы яе руку, каб палічыць пульс, ласкава спытала: « Ты ела сёння таня. Ела, прашаптала дзяўчынка. А што ты ела? Яна адказала не адразу: « Дранікі, З той бульбы, што назбіралі ў полі, Таня не адказала. Усім вайна парвала нервы. Што ты дудзіш пра свае нервы злаваўся бабкоў? Хто табірваў іх, а? Твае нервы сядзеў каля жончынай спадніцы. Саша сказала з суровым дакорам: Падумалі б, як дзяцей накарміць, кіраўнікі, был бы туны няшчасныя. Пятро слупянеў ад нечаканасці. Ніколі Саша не была такая злосная, бязлітасная і несправядлівая. Сказаць такое пры вучаніцы, Бабков абразіўся, узвіўся і закрычаў «Александра Фёдоровна, вы мне такіх слоў не кідайце! У мяне у самога сэрца гарыць! Але дзе ўзяць, скажыце, а? Дзе?» Капыл неяк па-бабску ківаў галавой. «Усім вайна!» – пачаў ён, але тут жа змоўк. «Саша, ты што?» – упікнуў жонку і Пятро – Мы такога папроку не заслужылі, ты лепш, чым хто разумееш. Але яна разумела ўсё. Словы вырваліся ад горычы і болю. Пятру бачыў, што ёй ужо сорамна. Але прабачэння Саша не папрасіла, сказала амаль гэтак жа бязлітасна. А вы не лезьце пад руку, калі чалавек заняты работай. І чуць змякчыла. Мала, што я магу сказаць. Падчас гэтай размовы яна набрала ў шпрыт з ампулы растворую вяла Тані ў руку. Дзяўчынка баязліва воякнула, праз хвіліну на лбе яе выступілі густыя кроплі поту. «Ну, як ты, Танечка?» – спытала Саша. «Халава кружыцца. Паляжы хвілінычку, потым пойдзем, накармлю цябе». «Я не, не хочу», – засаромілася Таня. Ну-ну, не выдумляй, дадому не дойдзеш, На чым я цябе павязу. Ісці ёй трэба было ў суседнюю вёску кіламетры за тры. Саша гаварыла так, быццам у медпункце больш нікога не было і ўвогуле рабіла выгляд, што усе яны муж, бабкоў, капыл не існуюць для яе, пакуль яна занята такой неадкладнай працай. Ды і самі яны адчулі, што лішнія тут. Патапталіся збянтэжана каля дзвярэй, нібы вырашаючы, як найлепшым чынам з гонарам пакінуць поле бою, адкуль гэтая маленькая жанчына даволі такі няветліва папрасіла іх. Па адным шмыгнулі ў калідор, але ў кабінеце сваім бабкоў яшчэ доўга кіпеў. «Ты ёй скажы, Петро Андреевич, мы яе паважаем, але няхай не распускае язык». Вось так і скажы ёй сам. Пятро ведаў, што нічога такога бабков не скажа, бо баіцца Сашы. Яна хоць дагэтуль і далікатна, як бы жартуючы, але часам добра такі, як ніхто іншы давала яму праборку за некаторыя слабасці. Пятру ганарыўся жонкай, што яна такая нікому не змаўчыць за праўду. Хутка нават гэтыя балбатуны няшчасныя здавалася яму не крыўдным, а смешным, І ён у душы смяяўся, слухаючы прыглушанае кіпенне бабкова. <laughs> Няхай, няхай, стары, выпусціць пару. Пятро спалохаўся, калі та не ўпала. Усцешыўся, калі яна прытомніла. З вясёлым гумарам ён слухаў крыўду бабковае, асцярожнае не закрануць парторга і дагадзіць старшыні падтакванне капыла. Ад нерва ўсё, ад нерваў. Але ў каго яны цяпер у парадку, нервы? Падліў масла ў невясёлы агонь капыловых разважанняў. Нервы, што сталь, яны гартуюцца ў нягодах. І пайшоў у школу. Але ў класе яго раптам апанаваў нейкі дзіўны смутак, душэўны неспакой. Чаму не разумеў? Нічога ж асаблівага не здарылася. Хіба яму навіна, што дзеці не даядаюць амаль усе. Але як не стараўся супакоіць сябе ў рук гісторыю сёмым класе не клеюся, расказваў ён пра паходы Траяна нудна, нецікава збіваючыся. Клас адчуў, што гісторык не ў настроі, і вучні сядзелі насцярожана ціха, як бадай ніколі. Калі паспрабаваў праверыць, як засвоілі новы матэрыял, ніхто з вучняў не здолеў толкова паўтарыць тое, пра што гаварылася. Пятра гэта яшчэ больш расстроіла, не. І ён не злаваўся, наадварот, неяк усё больш абмякаў, сціхаў, падоўгу сядзеў у глыбокай задуме, Але калі ў дзвярах нечакана з'явілася паштарка Надя, рыжая сарамлівая дзяўчына і чырванеючы таямнічым голасам сказала «Пятру Андрэевіч, выклікаюць вас, упаўнаважаныя». Шапятовіч неяк адразу ажыў. Само сабой перад класам яго вырвалася «Ай, пашлі іх к чорту, Надя!» «Эх!» – выкнула спалоханая дзяўчына, ляпнула дзвярамі. Клас весело загудеў, Пятрочыні ў дзверы закрычаў калідору ўслед пасыльны. Скажы, што ў мяне ўрок, а ўрока ніхто не мае права зрываць, сам пан Бог, сам нарком, міністр. Хлопцы пераросткі не проста гудзелі, вылі ад захаплення. Тады Пятро да іх. А вы што, загрымелі, га? Як калясніцы Траяна. Зубараў. Зубараў. «Паўтары урок!» На задній парце падняўся хлопец на галаву вышэй за настаўніка і пачаў нядрэнна расказваць пра спробы аднаго з апошніх імператараў аднавіць былую славу і веліч Рымскай імперыі. Шапятович бачыў, што зубараў бесцырымонна заглядваю падручнік, які яму сябры падсунулі, але маўчаў. Вучань падглядваў мела і спрытна адным вокам лавіў самую сутнасць. Акрамя таго, Пятро ўжо ведаў са свайго небагатага вопыту, што часам, калі расказвае вучань, матэрыял засвойваецца лепш, чым калі расказвае настаўнік. Хутка ўбачыў праз акно – Да школы кульгае капыл. Зразумеў, дарэмна крычаў Надзі з урока яго ўсё адно сарвуць, як гэта было неаднойчы ўжо. І на душы зноў стала пагана. Сказаў вучням: «Відаць, прыехаў начальнік вышэй за Бога і міністра, сам капыл капыляе па маю душу. Пачытайце ціха, Костя, галавой адказваеш за парадак у класе, Калі Марыя Антонаўна паскардзіцца, што вы шумелі, крыўдуйце на сябе. Сакратар сельсавета, убачыўшы Пятра, дакорліва паківаў галавой, маўляў: "Як жа гэта вы так неасцярожна?" І гэтак жа таямніча, як Надзя паведаміў: "Сам Булат будзе ўпаўнаважаны на ўсю пасяўную" Поўнае прозвішча начальніка раядзела НКУС, цяпер ужо муз, бо месяц назад наркаматы сталі міністэрствамі, было Булатаў. Булат. Пятро пачуў першыню, здзівіўся і не разумеў, чаму у старога такія спалоханыя вочы. Бываюць жа ў іх сакратары райкома, заглянуў аднойчы сакратар абкома, заязджаў нарком земляробства, Няўжо булатаў вышэй за іх? Пятро ведаў гэтага чалавека. Як ведаў, больш правільна сказаць, бачыў многа разоў. Капітан заўсёды сядзеў у прэзідумах пленумаў актываў на пасяджэннях бюро райкома і заўсёды маўчаў, ні разу не выступіў на папытаннях, якія абмяркоўвалі камуністы раёна. У кабінеце Бабкова сабраўся ўжо амаль увесь актыў. Панас Грамыка, Саша Грошык, брыгадзір калгаса, загадчыца хаты чытальні Каця Прымакова, актывістка ваеннага часу. Пакуль мужчыны ваявалі, яна перабыла на ўсіх пасадах. Панас змяніў яе на пасадзе старшыні калгаса. Пятро ішоў, збіраючыся сказаць упаўнаважанаму, што зрываць настаўніка з урока нельга, што сакратара райкома Владзімир Іванович Лялькевіч ніколі гэтага сабе не дазваляе. Але на парозе сумеўся, бадай спалохаўся, узлаваўся на сябе. Адкуль яно гэтае недарэчнае пачуццё? Армія выхавала. Ці што? Боясь вышэйшых начальнікаў – Ды не ж. Да таго ж крывароцькі, хоць той часам быў даволі круты, ён Пятро заўсёды заходзіў не толькі смела, але нават з прыемнасцю. Камандзір дывізіёна быў цікавы ва ўсіх праявах свайго характару, добры і злосны, задумлівы і насмешлівы. Пятро сказаў усім па-школьнаму: "Дзень добры. Бабков адрэкамендаваў сакратар наш таварыш Шапятович. Ведаю, сказаў Булату. У яго быў дзіўны голас, ціхі, тонкі, нейкі жаночы дзіцячы. Пятру падумаў, ці не таму чалавек гэты публічна не выступае. Голас яго ніяк не пасаваў да выгляду. Высокі брунет, шчыстым, як у дзяўчыны быццам ні разу яшчэ не галіўся прыгожым выпішчаным тварам. Булатаў сядзеў за старшынскім сталом, засланым чырвонай тканінай, так бязлітасна заплямлены фіялетавым чарнілам, што чырвонамі на ёй асталіся адны краі, што звісалі. Ён і тут маўчаў, разглядаў прысутных, здавалася абы якава, як бы сумуючы, але сапраўды як пасля прыкмеціў пятро даволі пранікліва. Гаварыў загадчык райфінадзела Рабіновіч, распякаў бабкова і грамыку за тое, што калгасы не пачалі яшчэ сяўбы. Слухайце, у вас жа ж пяскі, на вас надзея была, а вы падводзіце ўвесь раён. Хто дасць працэнт, калі не вы? Заўтра выйдзем у поле, абяцаў бабкова. «Рана, холодная земля!» – падаў голас панас Грамыка. «Таварыш Грамыка, ты яе мацаў? Холодная, гарачая, мацаў, капаў, мер злата!» Мой дед некалі скидаў штаны і садзіўся на зямлю, так правяраў, ці можна сеяць. Слухай, Грамыка, табе такі скінуць штаны. Я не хочу цябе палохаць, але я добра ведаю, каму іх скідаюць. Глядзі! пагразіў Рабіновіч пальцам. Абрам Навумавіч, не палохай бабу, як кажуць. Ты сеяў калі-небудзь, з усмешачкай спытаў старшыня калгаса. Што ты мяне пытаеш? Што ты мяне пытаеш, на што ты э, намякаеш? Я, можа, больш за цябе сеяў, а ты мне тут пра дзедавы штаны расказваеш, дзедаўскімі метадамі кіруеш, таварыш грамыка. Вось пра што падумай. Ды сказаў я, што заўтра ўсе выедуць у поле. Выйдзем па нас, Астапавіч? – І бабков, які хадзіў па кабінеце, цёр сваю руку хітра падміргнуў, маўляў: "Абяцай, няхай адчэпіцца". Пятру бачыў, што Булатаў злавіў гэтае падміргванне, чакаў, што зараз ён умяшаецца ў гэту даволі шумную размову, але неспадзявана не толькі для яго, але, напэўна, для ўсіх, жаноча дзіцячы голас пытаў зусім пра іншае. «Шапятовіч, які вы урок давалі?» Усе адразу змоўклі. Гісторыю усём ім. Што праходзілі? Траяна. Каго? Рымская імперыя пры імператары Траяне. Хе-хе-хе. Капітан задумаўся, быццам успамінаў гісторыю, якую даўно вучыў. Усе чакалі, што пасля гэтых фармальных для знаёмства пытанняў будзе працягнута размова для сяброў. Але Булатаў спытаў хоць і дзіцячым голасам, але паважна як экзаменатар. Чым праславіўся Траян? І Пятро адказаў, як вучань толькі што не падняўся з лаўкі пасля ўспамінаў гэты вучнёўскі адказ і чырванев ад сораму. Ён э, зрабіў па сутнасці, што Апошнюю спробу аднавіць былую веліч імперыі, рабіў паходы, заваёваў землі. Агрэсар, значыцца, быў. Агрэсар. Было іх у гісторыі гітлераў гэтых уставіў бабкоў. Траянскі конь яго, спытаў Булатаў. Пятро зразумеў, што капітану гісторыі, як кажуць, ні вуха, ні рыла. Вось тут бы і паказаць яго небудства перад усімі гэтымі людзьмі, дык не ж. Не хапіла духу, не адважыўся, чамусьці пацвердзіў яўную лухту. Яго... Булата усміхнуўся задаволена, паказаў прысутным, што ён ведае гісторыю не горш за іх сакратара, у якога хапіла за знайства не з'явіцца адразу па выкліку раённых упаўнаважаных. Пазяхнуўшы, вярнуўся да справы, сказаў Рабіновічу: "Добра. Запішы, што заўтра усе калгасы выедуць у поле колькі плугоў? Бабков разгубіўся. Грамык адказаў: « У мяне 8. Чаму толькі 8? У калгасе 17 коней. Ну дык э, колькі ты зможаш запрэгчы, ухапіўся маленькі рухавы рабіновіч, паказваючы сваю паўнаважыцкую актыўнасць. У панаса пабялелі з рэнкі і напяліся на шыі вены, «Восемь!» Стиснувши зубы, сказаў так, што Булатаў рэзка падняў галаву, пільна ўгледзеўся ў яго. «За коней адказваю я, і калі яны падохнуць...» І ўжо спакойна растлумачыў начальніку аддзела дзяржбяспекі. «Да вайны не такія коні былі, і то аралі на пары». А цяпер зямля задірванела, Булатаў зразумеў і адвёў позірк на акно. Зноў як бы выключыўся з размовы пра справы, даўшы поўную свабоду загадчыку райфа. Бабков на краі стала рабіў чырвоным алоўкам на газеце падлікі і рапартаваў. Ударнік 8. Асвета 23. Варашылава 38. Чырвоныя пяскі 11. Рабіновіч занатоваў гэтыя лічбы ў нейкую квітанцыйную кніжку. Пятро ведаў, што не выйдуць усе калгасы заўтра ў поле, калі хто і выйдзе, то столькі плугоў, колькі называлі Іван Дзямідавіч, нідзе не будзе. Не можа быць. У тым жа калгасе імя Варашылава, які лічыцца багацейшым у раёне ўсяго 45 коней, а галоўнае землі яго зарэчныя, заліўныя, лепшыя ў гэтай лясной зоне, яшчэ па сутнасці усе пад вадой. Коней патопіш. З гэтага калгаса дзеці ў школу не ходзяць за паводкі, толькі на чоўні туды можна дабрацца. Са столі бабкоў бяры лічбы, нават плугоў столькі няма. У яго сакратара ўсё запісана дакладна, які тыдзень назад на партсходзе пра гэта гаварылі, размова камуністаў была шчырая без дыпламаты. Людзі па-гаспадарску думалі, як наладзіць працу так, каб пасеяць больш і ў лепшыя тэрміны. На якое ж ліха бабкову здалася цяпер гэтая я липа падумаў бы хоць, што ўсе звесткі пра цяглавую сілу і сельгас інвентар ёсць і ў райкоме, і ў райвы канкоме, разумныя паўнаважаныя маглі б мець іх у сябе. Паддумаў бы, што такімі абяцаннямі ставіць пад удар усіх сябе, старшынь калгасу, парторганізацыю могуць жа праверыць праз колькі дзён. Што тады скажуць пра іх партыйную сумленнасць? Пятро ўжо раскрыў рот, каб запярэчыць бабкову, але нешта стрымала яго. Ён паважаў гэтага старога дзівака і фантазёры ведаў, што ў раёне і так яго часта клююць. А тут яшчэ ён выставіць яго падманшчыкам хлусам перад гэтым булатам. Не будзе тады добрага суседства, яны жывуць у адным доме, сяброўства, дружнай працы, працы а яму хочацца з усімі працаваць дружна. Пэўна ўнутраная барацьба відна была на пятровым твары, бо прымакова, гэтая не сказаць, што праніклівая жанчына пасунулася да яго, штурхнула калена прашаптала: « Маўчыце, Андрэевіч! Грамык, які сядзеў на супраць, таксама даволі выразна пацёр далоней твар, зрабіў гэткія кругавыя рухі, маўляў, няхай стары круціць, пасля разбяромся. Пятру зноў здалося, што чалавек з дзіцячым голасам, які быццам бы сумаваў, бачыў, зразумеў і жэсты грамыкі і шэпт Каці. Зараз вось перапыніць бабкова зловіць яго на падмане – Цікава было б паслухаць, як ён крычыць, злуецца булатаў гэты. Перапыніў, сказаў спакойна малябы Якова. Сяўбой, ясна, малако. А, але, але, малако, адразу падхапіўся Рабіновіч, малако дастаючы са сваёй кірзавай сумкі другія квітанцыйныя кніжкі. Таварышы дарагія, што вы сабе думаеце? Вэй, вой, вэй, вам жа на бюро паздымаюць галовы. Таварыш Бабкоў, таварыш Апятовіч, вы ж не э, на апошнім месцы, дзе красавіка ў вас 6,3 працэнта. 6 працэнтаў, што вы сабе думаеце? Як 6? Было 11 схапіўся за сваю сумку бабкоў. Якія 11? Якія 11? Вось учарашняя зводка маслапроба. Бабков, які так хітра і дыпламатычна вёў размову пра сяўбу, не стрымаўся, махнуў рукамі, як падбітая птушка закрычаў, нягледзячы на упаўнаважаных. «Э, Маслапром, жоўлікі там, пром, пром, А куды пром, чорт яго ведае, паўмесяца назад э, было 11 і цяпер 6, а? Колькі вам год, бабкоў, раптам спытаў Булатаў спакойна і як бы зусім недарэчна, таму вельмі неспадзявана для ўсіх. Іван Дзямідавіч адразу скіс. 53. А што? Капітан не адказаў, што? Шапятовича пачала не, не злаваць, а неяк крыўдзіць. Амаль абражаць уся гэтая размова. Многаслоўнасць Рабіновіча, булатаўская маўклівасць, нечаканыя яго пытанні, сэнс якіх немагчыма зразумець. Усе яны камуністы, чаму ж не можа быць простага, спакойнага, разважлівага абмеркавання – як, што рабіць, разумных парад, дапамогі. Каму патрэбна такая накачка? Няўжо яны не ведаюць, як людзі жывуць? З каго ты патрабуеш гэтае малако? Колькі тых кароў, ды і тыя чуць, выйшлі жывымі з зімы. Петро падняўся, рашуча падышоў да стола. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.